Bicicli kiel en Nederlando. Bicicli pli estus simpla rimedo por spari carbondioxidon kai tiel protekti la climaton. Se tiom da homoi usus biciclon kiel en Nederlando, tiam lau nova studajo appenao 700 milionoi datunoi da carbondioxido mal pli enirus la atmosferon tio estas proximume la quanto quiom Austrio en aerigas dum dec jaroi. Te amo de esploristoi de la Universitato de Suda d'Anlando el calculis quiom da carbon povus esti sparata se plida homoi veturus per biciclo. Ien la resulto. Se ciu, monscale, veturus ciu tage 2,6 kilometroin per biciclo anstatau per automobilo, tio correspondas al averagia taga distanzo in Nederlando, tiam la mond vasta sparo de carbon dioxido sumigius al 686 milionoi datunoi. Se ciui ciel en Danlando veturus 1,6 kilometroin per biciclo, tiam tio estus quarcent dec quar milionoi datunoi. Por la studo la faculoi collectis datumoin e la tuta mondo, cae tra rigardis, ciel la proporzio inter automobiloi cae bicicloi shangigis, dum la pasintai quindec iaroi. Lautio, en la iaro 1962, estis produktitaj apenaŭ dudek unu milionoj da bicikloj en la tuta mondo. En la jaro 2015 jam estis pli ol cent dudek tri milionoj. Ce la automobiloi pli altigis la productado en la sama iaroi de dec quar milionoi al appenao sestec nau milionoi. En tute estis productitai dum la prilumiga periodo quar como sestec quin miliardoi da bicicloi, cae unu miliardoi da automobiloi. Tio estas du como quar oble malpli. Grandan differenzon faras laula studaggio la viv en spesae circonstanzoi en la unuopae landoi. En Hindio cae Bolivio, exemple, la quoto de bicicloi estas pli alta o la quoto de automobiloi. Tio dependas de la pagi povo por la veturiloi. En la pli bon statai statoi, bicicloi cae motor veturiloi estas lauquante sam Homoi en Canado cae en Usono posedas average plei multain automobiloin. En certa gruppo de landoi, la enlogiantoi posedas laula studagio average pli da bicicloi ol da automobiloi. En lando, Nederlando cae Norvegio estas tiom che ciu civitano posedas statistiche pli ol unu biciclon. Tio seque havas positivan efficon pri la medio. Che multai homoi posedas biciclon Tio tamen ne signifas che ili ancao ofte usas gin, kiel accentas la faculoi. En plei multae landoi nur 5% procentoi de la veturoi ocasas per biciclo. Dan lando cae nederlando, ciu case estas modelae, concerne ancao tion. La altan quoton de bicicloi en tiui landoi, la faculoi explicas per tio, che tie la basa besono pri certae traficiloi esta saturita, cae che regas pli alta conscio por sana vivo stilo cae medi protecto. Aldone, laula prilumigo, bona reto de biciclae voioi esta same grava, la cun agado inter politico cae urbo planado. Se oni comparas la en in de carbon dioxido, ce la productado de diversae veturiloi, tiam la chargio por medio cae climato pro automobiloi farigias ancora pli clara. Por la productado de automobilo en aerigias inter quar como unu cae sep como unu tunoi, depende de la grandezo de la veturilo. Tio correspondas alla en aerigo de proximume et mil kilometroi veturitae per automobilo. La chargio por la medio ce la productado de biciclo esta signife pli mal granda. Tio estas nur apenao 350 kilogramoi da carbon dioxido.